Càpsules musicals de Rafael Corbí. Avui repassem el disc de Kelsey Valerine, un disc preciós que porta el nom de Valerini. Mama says that I never met a stranger Strange thing is everybody's strangers Guess I've just been walking around with my foot in my mouth most of my life Truth is, conversations make me anxious. Even if we're on a first name basis, same story for the hundredth time, and they roll their eyes. I know it's TMI. Una de les millors cantants de l'actualitat del country western ens arriba avui amb aquesta càpsula musical. Per què li he dit Valerain o Ballerini? Perquè depèn de qui escoltis, ho pronuncia d'una manera més americanitzada o de l'altra més eh, italiana, que pot semblar que vingui aquest nom. La Kelsey és una artista que va néixer el 12 de setembre del 1993 a Mascots, a l'estat de, de Tennessee, cantant de country, country pop, com poguessin dir, i és una cançó, un artista que des dels seus començaments amb el seu àlbum de debut el 2014 ha tingut eh, l'èxit assegurat, eh, tot i que li ha costat una mica més eh, d'arribar. Cançons fantàstiques des d'aquell primer àlbum, The First Time, una Apologia Lily, el Kelsey o aquest Valerini, que avui repassem, que de fet no és res res més que les mateixes cançons eh, que tenia editades del 20 de març de 2020 amb l'àlbum Calci, doncs refetes i tornades a interpretar, trencades de nou i readaptades. Yeah, I like my friends, yeah, I like tequila I like putting on a dress and dancing with my feelings I could be the life of any party, yeah, and I can play along with anybody. But I don't wanna go to the club. Oh, I don't wanna watch everybody around me trying to hook up and say stuff they don't mean. Get drunk and get cheap. So what's wrong with me? A través del segell Black River Records, el 20 de març de 2020 es publicava el disc Kelsey amb aquestes cançons eh, que s'incloïen les peces, 13 concretament, incloent eh, duets amb Halsey o amb Kenny Chesney, que varen arribar a produir diversos senzills d'èxit a les llistes americanes. Eh, cançons com el Homecoming Queen, que va ser el primer senzill, el The Other Girl amb Halsey, també la cançó Hole in a Bottle, o per exemple també el de Half of My Hometown amb Kenny Chesney. Aquest Holding in the Bottle, que va ser el tercer senzill del 2020, ha estat reeditat també recentment amb una versió que ha fet al costat de Shania Twain. Half of my high school got too drunk Half of my high school fell in love with the girl next door and their daddy's Ford. Half of my main street's mini skirts, half of my main street's just for church. It could use some rain. El tancament per la pandèmia va provocar que Valerini escoltés les seves pròpies cançons i es decidís, doncs, a refer-les en vell nou. També amb el mateix segell discogràfic, l'11 de setembre de 2020 ens va portar aquestes cançons del seu tercer àlbum d'estudi, readaptades, reenregistrant-les, deconstruir-les totalment i portar-les amb un acompanyament mínim i... Eh, posant el focus en, de ben segur amb la melodia de cada una de les cançons i també amb la lletra que ella mateixa ens portava i sobretot amb la seva extraordinària veu. It ain't my fault, so don't blame me I swear I just came here to unwind and have one drink. The way it looks ain't what you think. This cabernet has a way of vanishing on me. There's a hole in the bottle, leaking all this wine. It's already empty, you hate even supper time. Honey, no, I don't miss him. In fact, it slipped my mind. There's a hole in the bottle, why? I keep my cool, I play by all the rules. And I swear, ten minutes ago, that bottle was full. I won't. diferent de ben segur que ha mostrat eh, una Kelsey Valerini més emocional, més vulnerable i més delicada. És eh, una manera d'interpretar les cançons, de portar-les i acostar-les més al que la melodia i la música són en el concepte de composició, el songwriting, més eh, per ser escoltades d'aquesta manera, com si estiguéssim descobrint les cançons des dels seus orígens. Valerini ha tingut moltes influències de músics, de música country, de música pop, i per això també ho barreja barreja amb gent com eh, Britney Spears, Christina Aguilera o en Cinc, entre les eh, persones que també l'han eh, influenciat més. Per això avui també escoltem aquest disc que és realment excepcional. Homecoming Queen és una de les cançons que també voldríem destacar d'aquest disc de la Kelsey Valorant que avui ens ha acompanyat amb aquest disc nou antic de la seva música. Sorry for you, but what you started showing what's under your skin? What if you let them all in on the light? Even the homecoming queen cries. Hey, homecoming queen, how's things at home? still walking on eggshells when that curtain's closed. Did your daddy teach you how to act tough or more like your mama, sweep it under the rug?